Podcast Prehľad s nadhľadom prináša najnovšie správy, rozhovory, postrehy a komentáre, ktoré nikde inde nemôžete počuť. My sme tu pre vás každý druhý deň. Podcast Prehľad s nadhľadom prináša politolog bez diplomu. Pravdu vám nikto nevloží do mysle. Je to niečo, čo musíte objaviť sami. Ešte predtým, než začnem so špeciálom, chcel by som vyjadriť môj názor na dianie okolo moderátora sobotných dialogov a to jednou vetou. Ten, kto ovláda STVR a je to niekto z koalície, sa chystá urobiť palácový prevrat. Pozor na ňo. A bodka. Takže poďme na dnešný špeciál číslo 4. Je to úvaha o umelej inteligencii od môjho bývalého kolegu, bývalého diplomata a blogera Ivana Štubňu. Počúvajte. Aby sme si mohli uvedomiť, čo je tzv. umelá inteligencia alebo AI, možno budem hovoriť asi už iba AI, Musíme sa odraziť stručne od pojmu ľudskej inteligencie. Existuje množstvo autorov, vedcov a psychológov, ktorí desaťročia skúmajú ľudskú inteligenciu ako nám prislúchajúci fenomén. Sú rôzne definície inteligencie, širšie a južšie, navzájom sa prelínajúce a podobne. Treba si uvedomiť, že problematika inteligencie je zložitá a neexistuje konečná, všeobecne uznávaná jediná definícia inteligencie, Práve preto, že veda neustále napreduje a že vždy sa objavia nové, fascinujúce objavy, ktoré nám rozšíria poznatky o inteligencii. Pre potreby tejto úvahy stačí, ak si uvedomíme, že ľudská inteligencia je založená na vedomí, zahrňa schopnosť abstraktného myslenia, formálnu logiku, chápanie ucelených súvislostí, rozsiahle všeobecné znalosti, schopnosť analýzy a syntézy, ktoré nám pomáhajú efektívne riešiť problémy každodenného života. Jej súčasťou sú vlastnosti ako kreativita, organizačný talent, angažovanosť, motivácia, psychologické vlohy a ľudskosť, čiže emocionálne a sociálne schopnosti, mentálna spôsobilosť, rozumové schopnosti, kognitívne schopnosti, schopnosť učiť sa, uvažovať a rozumieť spájať súvislosti, rozlišovať, učiť sa, schopnosť zapamätania si množstva informácií, schopnosť rozumieť faktom, vzťahom, rozlišovať vnímanú matériu, tvoriť, usudzovať a produkovať výsledky činnosti mozgu na vonok. Ľudská inteligencia využíva aj intuíciu, ktorá má schopnosť adaptability na nové podmienky, vplýva na ňu napríklad morálka, sociálne prostredie, medziludské vzťahy, narába so stratégiou, usmerňuje produkciu výsledkov svojej mozgovej činnosti navonok a spája ju s inými produktmi mozgovej činnosti iných ľudí. Je to teda relatívne stabilná štruktúra rozumových schopností človeka. Pod týmto pojmom môžeme chápať aj systém rozumových operácií, štýl a stratégiu riešenia problémov, ktorá by mala byť efektívna s očakávaným výsledkom. Dôležitou súčasťou ľudského jedinca sú aj vlohy získané geneticky, čiže vrodené dispozície, ktoré nie sú pozorovateľné zvonku. S nimi úzko súvisia nadanie a talent. Vlohy nadanie alebo talent sa môžu rozvíjať, ale môžu aj zakrpatieť, ak jedinec nezistí, že ich má alebo im nevenuje pozornosť. Obraz o kapacite ľudského mozgu si môžete utvoriť na základe štúdie americkej neurologickej kliniky, ktorá skúmala ľudský mozog a jeho kapacitu, porovnala pomocou vyspelej počítačovej techniky s výpočtovým centrom spoločnosti Yahoo s kapacitou 2,0 petabajtu, ktoré dokáže spracovať 24 miliárd udalostí denne. Zistili, že má o celých 20 menší výkon ako kapacita jediného ľudského mozgu. Umelá inteligencia v širšom poňatí sa nesprávne používa napríklad aj pre roboty, automatické linky, ktoré sú naprogramované na nejakú činnosť. To je vlastne tá najzákladnejšia časť strojového učenia. Umelá inteligencia, teda AI, súvisí s vývojom čipov a ich ohromujúcich množstiev kombinácií. Čipy sú dôležitá oblasť AI, ktorá technicky zabezpečuje splniť vloženú úlohu tak, aby jej výsledok splňal pôvodné zadanie. Čiže AI na základe požiadavky cez bilióny kombinácií vytvorí požadovaný výsledok. Nemusí to byť len technická požiadavka. Môže to byť napríklad požiadavka na vytvorenie obrazu alebo dokonca emocionálna požiadavka na vytvorenie napríklad optimálneho človeka. Výsledok nemusí byť taký istý, ale bude vždy závisieť od zadania ktoré sa do sofistikovanej technickej technológie vloží. Stručne povedané, čo do stroja vložíš, to stroj skombinuje, vyberie z vloženej ponuky svoje riešenie a ponúkne ho ako výsledok svojej činnosti. Funguje na spôsob počítača. Čiže má hardware, software a funguje na základe logických operácií z vopred definovaných inštrukcií zo softvéru. Umelá inteligencia je dobrý pomocník vo výpočtoch, v technických vedách, všade tam, kde sa vyžadujú technické riešenia na základe množstva technických údajov v kombinatorike a podobne. Umelá inteligencia je teda v podstate technológia, ktorá umožňuje počítačom a strojom simulovať ľudské učenie, porozumenie, riešenie problémov a rozhodovanie. Na vyššej úrovni ako strojové učenie je hlboké učenie, ktoré využíva viacvrstvové umelé neurónové siete na simuláciu rozhodovacej schopnosti ľudského mozgu. Ponúkané riešenia umelej inteligencie sú však vždy výstupom mnoho miliardových operácií pochádzajúcich z vložených informácií do techniky, ktorá bola vytvorená za týmto účelom. Mnohí vedci snívajú o tom, že sa v budúcnosti podarí prevýšiť ľudskú inteligenciu umelou inteligenciou a že umelá inteligencia bude schopná vykonávať také intelektuálne úlohy, ako dokáže len človek. Zachádzajú až tak ďaleko, že uvažujú o tom, že AI bude schopná prejavovať seba uvedomenie a nezávislé rozhodovanie. To sa však nikdy nestane, práve preto, že technika nie je schopná používať také konštrukty a ich výsledky, ako sme si uviedli v časti o ľudskej inteligencii. Umelá inteligencia niektoré z nich dokáže len napodobniť. Zásadný rozdiel je v tom, že umelá inteligencia nemyslí, nerozumie tomu, čo produkuje, nepoužíva kognitívne procesy. Pojem umelá inteligencia je teda používaný nesprávne, ale vedome práve preto, aby pomocou tejto techniky mohli byť manipulované miliardy ľudí po celom svete. Dnešná doba je však nebezpečná v tom, že mocní tohto sveta sa ľuďom snažia vnútiť také myslenie, ktoré je založené na akceptácii umelej inteligencie mimo jej možností. Stručne povedané, robia z AI produkt na ovládanie človeka tak, aby človek prijal výsledky umelej inteligencie aj v oblastiach, ktoré sú vlastné len človeku Ide o ťažkú manipuláciu ľudskej masy s cieľom jej ovládania a vynútenia si poslušnosti. Podobným pokusom, ale oveľa jednoduchším v tomto zmysle boli opatrenia pri umelo vyvolanej tzv. pandémii COVID. Ľudia boli ovládaní elitami, robili zo strachu to, čo elity chceli, prijali nezmyselné pokyny a príkazy a pokorne umierali. Slovenské pseudoelity momentálne zabetónované v opozícii drzo útočia na vyšetrovanie ohľadne covidu, ktoré nie je ukončené. Vytvárajú prekážky na zistenie pravdy, útočí na ľudí, ktorí sa snažia vniesť svetlo do problematiky covidu a snažia sa na základe vymyslených argumentov vyvolať vo verejnosti dojem, že jedinú pravdu majú iba oni sú pre spoločnosť nebezpeční, manipulujú s verejnosťou s jediným cieľom – uskutočnenie prevratu a zničenie demokracie a suverenity Slovenska. Mozgy opozičných pseudoelít nepoznajú emocionálnu a sociálnu inteligenciu, nemajú schopnosť správneho posudzovania matérie, nemajú schopnosť zodpovednosti za tímovú prácu, riadenia štátu a využívajú všetky negatívne ľudské vlastnosti, na manipuláciu obyvateľstva. S vysokou pravdepodobnosťou sú za to platení Západom. Pozrime sa na príklad činnosti AI vygenerovanej z počítača na základe otázky. Otázka. Koľko serverov v USA riadi svet? Odpoveď umelej inteligencie. USA neriadia svet prostredníctvom jedného centrálneho súboru serverov, ale majú najväčšiu koncentráciu kritickej digitálnej infraštruktúry na svete. Podľa údajov z prelomu rokov 2025-2026 sa v Spojených štátoch amerických nachádza viac ako 5400 dátových centier. Dominancia v dátových centrách USA vlastnia približne 45 až 46 všetkých dátových centier na svete. Je to viac než 10 násobne viac, než má Čína alebo Nemecko. Hoci neexistuje jeden hlavný server, Spojené štáty americké kontrolujú takmer polovicu svetovej kapacity dátových centier, čo im dáva dominantné postavenie v riadení útoku informácií na internete. K tomu len dodávam, že tri štvrtiny využívajú CIA a Pentagon. Militarizácia Spojených štátov amerických a ich snaha k ovládaniu sveta je daná novým budovaním dátových centier a populizmu okolo AI. Zaujímavosťou je, že rôzne siete alebo aplikácie umelej inteligencie aj rôzne reagujú na tú istú otázku, čo len dokazuje doteraz napísané. Z mesta SMP Ivan Štubňa. A čo dodať na záver? Pred časom som verejnosť informoval, že aj také produkty ako napríklad Google, Microsoft či YouTube sú produktom amerických tajných služieb, ktoré sú prostredníctvom nastrčených figuriek vydávané za súkromné firmy či objavy niektorých nadaných jednotlivcov. Je príjemné využívať umelú inteligenciu a väčšine ľudí je už jedno, kam idú údaje získané komunikáciou s nimi, takže nám uľahčujú život. A tajným službám tiež. Za mňa na dnes všetko, lúčia sa Monika a Duša, Do počutia už zajtra.